el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius. Estic fent temes i esperant per si somrius. Eren feliços amb mentires de mil colors. Tinc els conflictes d'un suïcida, tinc por. I vull tornar als meus impulsos, ser pràctic. Que si ella sona jo tremole, lo màxim venen trompetes, no és Gillespie, és Ainsley al sampler, en calma, brother, i ho volen simple. Volen que venga el discurs que ven, que no qüestione, volen que calli i que puja el tren. I aquella gent que em demana frases, que en diu que torne, no s'imaginen lo mal que em senc. Però avui ja passe del drama, vull tocar el foc, sentir que crema. Jo tinc set de vida, no de fama, no vull que un error siga un problema. Però avui ja passe del drama, autocompassió és una condena. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull ni la reixa ni la pena. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Tu eres rebel i consentida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Perquè tu tanques la ferida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Un altre any perdut en esta confusió vital, lluitant contra els dimonis que van perdins cridant, buscant guanyar-me la partida i perdre la raó, buscant que perga les forces, passa la vida i jo veig els majors i pense en tot el que es mereixen i baixa l'esperança i puja el pa. I amb esta perspectiva qui vol créixer, eh? Dubtes i dubtes, depressió ve i eufòria va. Que no serà per ganes de ficar les bombes, que serà per la por a perdre el que tenim qui no censura el fons critica per les formes i us passen del tema i us filen massa prim. Volen que venga el discurs que ven, la porta en clara. Jo el que vull vendre és la victòria cara que vull mirar al ulls si un dia arriba l'hora que no puc ser feliç amb tanta merda i fora però avui ja passe del drama vull tocar el foc, sentir que crema jo tinc set de vida, no de fama no vull que un error siga un problema però avui ja passe del drama L'autocompassió és una condena. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull ni la reixa ni la pena. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Tu eres rebel i consentida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Perquè tu tanques la ferida. Res del que passa és comparable a tu. El que passa és comparable a tu La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs Tu eres rebel i consentida Res del que passa és comparable a tu Passa la vida Res del que passa és comparable a tu La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs Perquè tu tanques la ferida Res del que passa és comparable a tu Passa la vida Bones, una vegada més, a Crema, estem aquí a Ràdio 77, acabant d'escoltar Zo d'estiu, una cançoneta fresca, fresca, fresca, que va sortir fa una setmaneta, és de Pancho, un eh, hijopero valencià, que ja l'havíem vist eh, fent col·laboracions, sobretot a, a rap, eh, també havia sortit a Fort Apache, del Nega, i també havia sortit, que varen posar en el darrer programa, eh, La naranja mecànica, el disco gay de Beats de Lorendí, de València. La cançó aquesta en concret, eh, és bastant interessant perquè eh, el sampler està fet per ells mateixos, eh, la lírica és molt madura i sap conjugar individualitat en moment de festa i un aire també com semicol·lectiu sense caure en la melancolia sí. dir, sí. ho, troco, ho troco fa molt bé i que poden dir també a part d'aquest lot bueno, que va estar en els inicis d'Orxata Sound System és a dir, aquest eh, grup tan famós actualment i eh, una altra cosa que potser l'Arjejo Peros encara mos farà més, bastanta més gràcia és que eh, el darrer disco que va ser com una diabòlica aliança entre los chicos del maíz i Abeas Corpus eh, ell va ser el DJ que va amenitzar tota la música a Real Propaganda Mm -hmm. Clar, i ho, bueno, ho trobam bastant interessant. El DJ que, que, que ha fet la base aquesta que, que acabem de sentir és Nains Adam, que també està en el mateix grup que en Pancho, de Ràdio Macramé, i el DJ també està a un altre grup que posarem un altre dia, que és del País Valencià, que ho està petant fort, que són Atupa. Sí, jo, jo amb aquest sobretot en sa, en sa tan particular que té, no? Té un, ah, no sé com se diu, si se diu timbre o color de, de sabó, no? però que és, que és molt particular, que el sents i, i, i tot una... saps qui és, no? recorda molt anar raga, no? aquest, mm. aquest tonito, que està molt bé. En qualsevol cas, no ho estiu i mos va perfecte pel programa d'avui perquè se diu ara que ve s'estiu i escoltareu uns temes que sense dubte tots ells recorden d'una forma distinta cadascun, no? però tots ells recorden a l'estiu, aquesta estació de sany que fa poc que acaba de començar però que encara ens donarà dos mesos bons dos mesos de moltes històries i avui volíem dedicar el programa en aquest esperit. Eh, el següent tema que, que mos ve ara se diu So High i és de, de l'MC nord-americà French Montana en la col·laboració d'un altre eh, MC eh, d'aquest estat que se diu Currency. Montana en realitat va, va néixer al Marroc però se va establir de jove al barri de, del Bronx a Nova York eh, i segurament l'àlbum que més l'ha donat a conèixer és eh, Excuse My French. Eh, pertany una nova onada de, de hip-hop estadounidense una nova onada que sonarà bastant en aquest programa, com també el seu company, que col·labora amb ell en aquest tema, en Currency, que ve eh, més del sud, concretament de Nova Orleans, de, de Louisiana, i crec que això se nota bastant en aquest tema, no? Té unes resonàncies mm, del sud, estiuenques, del sol, i segur que escoltant-ho vos vendrà tot això a sements. Show eh, High, d'en Montana i Currency. G point of sell it, but I got enough to share with you. Baby, if you cook and roll that weed, I'd be so happy with you. Fuck you so good, you know I'm cheating, it won't matter to you. You know how daddy do you spitter, make them jet maneuvers. Hop out the club, don't park valet, won't get a chance to move it. I'm out before I hear the music, that's how quick them hoes be choosing. I don't call it pussy, be crawling to me, homeboy. I don't know who did what, cause I was in the cut, rolling tropical, sitting low as possible. Girl. Yeah. Relax on the sun. Low as possible. Relax on the sun. Low as possible. Relax on the sun. Low as possible. Relax in the sun. Low as possible shorty pussy be the meanest. I be ballin' all arenas, homie, high somewhere in Venus. I mean it's when I tell you that I want it, I don't need it. They be knowin' the procedure, shouty yellin' from the bleachers. Got me reachin' like a two guard too hard. Ski mask saw a suit on. Five chains, canaries help me cool off. Too low, Camaro like Larry Flint. Block star, rock star, Montana, Aerosmith. 40 spit, homie niggas dying, I be flying out. Feds on my niggas tail, he hiding out. Montana sliding out. Baby, don't be fucking with my hot a nigga dry. I be low as possible, trying to clear my mind. Montana bitch. Relax on the sun low as possible. Relax on the sun, low as possible. Relax on the sun, low as possible. Relax on the sun, low as possible. Relax on the sun, low as possible. loud as d'aquesta fabulosa cançó. Ara vendrà un tema molt també molt estiuant, que és Todo el mundo lo sabe, de Solo lo solo, del disco del 2005, Todo el mundo lo sabe. Uh, solo lo solo és un grup format per DJ Griffey, uh, eh, sense Juan Solo, i un MC que ajuda, que fa, que fa sí. coros en Baca Oco té un nom així bastant curiós. És un grup que està situat entre Barcelona, Terrassa i Rubí. Són un grup de Saol School, és a dir, són un grup que se varen formar eh, 100% maqueteros en el 1988 mm, sí. i va durar fins al 2009 i el més curiós d'ells és que podrien dir que ho varen deixar en un dels moments més dolços de la seva carrera és a dir, després de treure Esquimera, que va ser un disc que va fer un abans i un després en el hip-hop en castellà, en el 2005 van treure Todo el mundo lo sabe, que encara segueix un poc s'estela des d'Esquimera, però deixa clar que era un grup amb moltes coses que dir, tant líricament, tant com musicalment. I des d'un punt de vista personal també troc que Juan Solo en aquesta cançó no ho poden apreciar, sempre té un component social o sempre té unes frases que poden conduir eh, que analitza la societat, eh, se posiciona i tots els seus posicionaments sempre són molt eh, a favor de... fa comentaris a favor dels obrers, sempre fa comentaris en contra del racisme, sempre fa comentaris de que està content de viure en el seu barri, frases que pot ser en el hijo comercial habitual, com podrien ser els seus amics de tot King o Falsa Alarma, pues no abunden <laughs> tant. I ara que xerraven de falsa alarma, eh, una de les corotes que mos ha fet gràcia és que als anys 90, eh, en Quiroga, de falsa alarma, en Tremendo Menda i en Payo Malo, és a dir, bastants hijoperos coneguts d'aquella escena dels anys 90, varen crear el col·lectiu Funcomuna, que exactament, bueno, com a tot col·lectiu de hip-hop transversal, intentava conduir eh, les seves líriques i les seves músiques pues, doncs, cap a una tendència, no? que mm, seria més cap a Seix de Barcelona i tota aquesta zona. I sense més preàmbuls, vos ho posem. Llegan tan del paro que no se puede aguantar. Es el sound campeón, te pilla el ritmo y te deja destrozar. A la más mínima ocasión, has llegado tarde, no hay pa' fumar. Menudo Muy una tan guapa que tiene montar. Solo los solos son partículas me siento grande como una gota de agua sobre una célula. Van por ahí eliminando miradas incrédulas, volando con vigor. Son como libérulas, no lo puedes ocultar. Te desata los 62 nervios de tu médula. Te delatan, lo ganas y vuelta a perder. Lo acaban de hacer, hoy otra vez, vuelta a aprender. Creía saber, tiene que ser una puta. Pegarse la Gurra para nada. Aquí no están de vaganal directo al foco del dolor como un voltaren. Solvete los problemas, estén donde estén. Ven, deja el muermo de tu novio durmiendo y vente para el concierto, lo solo en directo. Esto acabará seguro por gustar hasta a tus padres. Vamos para allá, ya sé que tú lo sabes. Llegan tarde el paro que no se puede aguantar. Es el sound campeón, te pilla el ritmo y te deja trozar. A la más mínima ocasión, has llegado tarde, no hay pa' fumar el nudo con una tan guapa que quiere montar. Solo solo son. Ya sabes quién lo trae. Al grupo de tu barrio le pedimos que nos lleve el bocadillo y se les cae. Yo, mi gente, vamos en serio. La conquista de lo imposible. Palabras y beats cometen adulterio. Asómate a la ventana. Hoy hace sol y el día será más largo. Hay que aprovecharlo. Todo el día maquinando. Vuelven los chicos míticos. Hablan de no perder el tiempo. De científicos. Así que libera tu mente y tu cura la seguirá. Si eres capaz de recapacitar, otro día te servirá echáis balones fuera, mareáis la perdiz, el temor no te dejará ver más allá de tu nariz. Cuando las orejas nos pertenecen, no lo desmerecen, temores perecen, sentimientos no obedecen, volver a conocernos a través del cable o la carne, nunca como antes, hey, tú lo sabes. Es el sound comentar d'aquest tema, aquest grup. Primer, que és l'únic grup, segons eh, amb Mucho Muchacho, que val la pena en castellà. mm? <laughs> Hm? Duríssimes declaracions de, de Mucho Muchacho que les ha repetit més d'una vegada. Sí, sí. I també que un amic nostre que segurament està escoltant això eh, la va tenir molt de temps com a sintonia en el seu telèfon sí, mòbil. Sí, sí, sí. uh, <laughs> passant ja a un altre, Eh, tenim un tema de, des de darrer àlbum d'en de, C. Eh, destacat component del col·lectiu madrileny Agora Agoracein, que ja ha sonat alguna vegada a Crema, eh, que bé, uh, se diu Seco i és d'aquest darrer àlbum, Loves, que vaja, totes i cadascuna de les pistes d'aquest LP sonen a, a pur estiu sí, sí. és una cosa que, que, que el propi Zetangana ha comentat uh, més d'una vegada i vaja, des de la lírica les eh, uh, instrumentals la mateixa estètica de, de, de, CD, del des, videoclip uh, tot gira entorn en aquest concepte d'estiu no? con... que, que bé, Zetangana li dona també un significat molt, molt personal uh, però vaja que crea una atmosfera molt estiuenca i personalment trob molt agradable, molt efectiva. Cuatro y e treinta y e pico en la cocina aquí encima, silver ya. Como Roma, mis ruinas, cause I'm the realest, I'm the realest. Nena, háblales de mi amor como de una pena. We got to get out, we got to get out, una condena. Ningún amanecer conmigo cuando despiertas, esa es mi letra. La playa, el agua, la arena. núcleo duro, la última meta 16 barras, 32 tormentas Si oyes silencio, si ya tiraste la escalera Si no hay parada, si ya no hay paz ni guerra Prepara mis maletas, I'm to nena Jura mi bandera després d'escoltar aquesta atmosfèrica cançó eh, també recordarem un detallet eh, del disc Loves d'en Zetangana Seco és l'única cançó que ja havia gravat en el seu passat i que ja havia fet, és a dir, no és la cançó nova, és a dir, ja l'havia ja havia fet anteriorment, estava gravada en directe i l'havia fet circular per les xarxes, però no l'havia mai eh, gravada ni havia posat en cap LP o en cap maqueta ni res, i aquí, mm. bueno, és, és un detall un poquet friqui al voltant sí. d'aquest disc. Sí. La següent cançó que sonarà serà mm, tot un clàssic, eh, Going Back to Cali de Notorious B.I.G. Eh, és vera que no, no és la versió original, però vaja, pensam que la cançó sí, més els els remix que vos posarem és del tot, del tot estiuanca. Així com vàrem fer en la cançó Crim de Gutan Clan, és a dir, mos encanta la cançó original, però trobàvem que aquella versió valia molt la pena, doncs en aquest cas també eh, trobant que aquesta versió, i a més avui, que el programa se diu Ara que comença l'estiu, perdó, Ara que ve l'estiu, eh, aquesta cançó eh, conjuga perfectament amb aquesta actitud eh, xerrant un pot de Notorious, que potser estem xerrant d'ell i la gent exactament no sap qui és. Notorious va ser el rei de la costa est quan va haver la famosa disputa als Estats Units entre la costa est representada per ell i la costa oest representada per en Tupac. En Tupac també és un raper eh, uh, americà que ha transcendit més l'escena de hip-hop, és a dir, molta gent que inclús no sap eh, uh, de rap sap que existeix eh, en Tupac, sí i, però, bueno, eh, sobretot no mos desviem, el que hem de parlar aquí és de Notorious. Notorious és un raper que neix a Brooklyn, eh, aquesta cançó en concret és del seu disc, de, del seu disc pòstum, és a dir, mor a les 24 anys i és Life After Death surt un parell de setmanes, i on crec que mesos, però me podria dir que un parell de setmanes després de, de la seva mort. Mm -hmm. És més, en el concert en què mor diria que és de la presentació del disc, això sortia a la pel·lícula Notorious del 2009, que personalment no és molt bona, però bé, sempre té aquest aire de que si estàs interessat en el tema, pues, sí, pot, de mirar, de mirar. te pot agradar. Uh, coses interessants també d'aquesta cançó i d'aquest disc, Life After Death. És el disc de hip-hop més venut de la història actualment, amb 28 milions de còpies. Mm. Bueno, és un fet bastant interessant sí. i que mos pot dir per on aniran les seves... Uh, bueno, perquè aquest disc té té, bueno, està ben valorat per, per tota la gent que l'hagi pogut escoltar. Que podem dir més també de Wallace? Podem dir que el seu flow era lent, i tranquil·let, que les seves lletres semioscures i autobi autobiogràfiques mm. eren molt atractives i que les seves habilitats per crear atmosferes, contes o situacions també li van guanyar el nom de, bueno, de ser actualment un, o ser considerat actualment un dels millors hijoperos de la història. De la història, efectivament, sí. I, bueno, I després d'aquest tornado d'informació passant directament a eh, Notorious. can't fit ya. Either I'm with ya or against ya. Format bent ya. Back through that maze I sent ya. Talking to the rap inventor. Nigga with the game type fifth, that flame right. Spell my name right. Me, I, double G I E. Iced out, lights out, me and Caesar Leo. Getting hand for some chick he know. See, it's all about the cheddar. Nobody do it better. Going back to Cali, strictly for the weather. Women and the weed, sticky green. No seeds, bitch, please. Papa ain't soft, dead up in the hood. Ain't no love lost, got me mixed up. You drunk them licks up. Mad cause I got my dick sucked and my balls licked. Forfeit, the game is mine. I'ma spell my name one more time. Check it. It's the N O T O R I O U S. You just lay down slow. Recognize a real dawn when you see one. Sipping on booze in the house of blues. I'm going, going back, back to Cali, Cali. uh I'm going, going. I got to choose the east. I live out there, so don't go there. But that don't mean a nigga can't rest in the west. See some nice rest in the west. Smoke some nice sets in the west. Y'all niggas is a mess, thinking I'm gon' stop. Giving LA props. All I got is beef with those that violate me. I shall annihilate thee. Case closed, suitcase good the clothes, linens and things. I begin things. People start to flash. 818s, 213s, 313s, BIG. Frequently floss holes at Roscoe's. If I want to squirt her, take her to Fat Burger. Spend about a week on Venice Beach, sipping Crisco with some freaks from Frisco. Ain't going you give me one more chance, I'll be whipping on the freeway, the NYC way, on the Sally Sally with my homeboy Lance. Pass ass from left to right, only got five blunts left to light. I'm set tonight. Met a bitch at the Versace store, said she suck it till I ain't got no more. Only in LA, bust some bitches ballet, rub it in the tummy, lick it, say it's yummy, then fuck your man. What's your plan? Is it to rock the tri-state? Almost gold, five G's a show date only wanna see about seven digits. Fuck hoes exquisite. Cali, great place to visit. I'm going, going back, back to Cali, Cali. Uh-huh. I'm going, going. dit és d'Enginy Lluís i certament també s'ha de comentar el fet de que és bastant premonitori aquesta cançó. Califòrnia justament va ser la ciutat on va ser assassinat aquest gran MC americà. I ara tornem un poc més a una zona propera, eh, tornem eh, sin combustible KCO, eh, que com sempre fa temes per alegrar-nos, i avui anirem un dels seus clàssics, sobretot dins les xarxes socials, eh, Bombo Club de Riggy Remix és una versió rigui de la seva cançó Bombo Club que estava en el disc Tu eres algui en Bombo Club on juntament en Rebel feia la cançó Bombo Club del 2002, és una cançó antigueta i sabeu que qualcú va tenir la bona idea, se va il·luminar d'agafar eh, el tros d'en O i posar-li una base rigui per a veure com animava. I, sincerament, aquesta persona sí. anònima va acertar el 300% perquè ja pots, vas a discoteques, vas a alguns llocs i normalment sona aquesta cançó enfront d'altres cançons tan clàssiques d'en Queixeu que també són molt animadetes, tipo Cantando o altres sí. cançons de, per l'estil. Sí, és el que d'internet, no? que de vegades eh, passen coses de forma espontània, no? Sí, que el públic mana, no? Sí. És a dir, si algo triomfa, bueno, l'artista ja ja ho pot haver presentat en un altre format, ja pot no agradar-li, però mhm. si la gent li dona play a les reproduccions i és d'una manera sincera, i no hi ha cap guany, perquè en el fons qui hagués fer aquesta cançó pues, tampoc he vist que hagi dit DJ tal l'ha fet, no? Sí, no, no, tampoc uh, YouTube veus que hi ha molta gent que l'ha penjada i és que és més, costa trobar la versió autèntica, mm. no? I aquesta pues, és una bomba. Si yo solo hay fronteras en el papel. Dado que el grado de alcohol en la que es alto, no puede faltar mi amigo rebel. Siempre con la misma historia de siempre: llenar el vientre, dejar que el humo entre, tentar a la serpiente delante de la barra del bar o en la calle, bebiéndome unos litros calientes. Recuerdo cuando era feliz y adolescente, cada borrachera resultaba diferente. Flipar está de moda hoy, lo que se ve, pero cada se mete de ls disfrutar sin dinero y deleitarme. Si tengo versos en el tintero y quiero fundirme lagos de amor a los que quiero. Y mientras siga sano, no desespero. Yo no perdí la fe, lo más cercano al cielo. Son esas tetas con sabor a café, con baileys y hielo. A ah, anhelo, mi mierda es angustiosa. Contemplo mi alegría en bancarrota y sigo como si tal cosa, porque no es locura, es tu forma de ser. Solo unos cuantos en mi plano mental he dicho, no es locura, es por eso algunas tías aún quieren saber de Javier. Yo también quiero bailar con usted. Sepa que hay síntomas de inmadurez y de garrulet. Yo soy Pet, tú eres Fred, soy el chef. Y aquí en la camiseta, como el Diego, llevo el 10. Has de asimilar mi habilidad mm, lírica. No hay que pensar mm, para mitigar tu crítica. Que sí, que sí, ya, ya. Mama, mi estilo justifica la fama. Que hablas? Ah, mi rima es legítima, víctima de crítica por íntima. Unos de los rappers creen divisarme se imaginan la disciplina que hemos impuesto a todo el que quiera ser profesional. Mira, Javi, al final de los conciertos, en el micro Adi los deja boquiertos, se quedan despiertos. Esa noche, la siguiente y la siguiente, buscando la rima que queda pendiente. Cuando solo se oye el ruido de las fábricas, en Zaragoza, la ciudad nunca duerme, chicas. El tiempo es oro y me he pasado de líneas. Perdón, rebelde, invito a un ron.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 Fa dos temes sonava a la costa est i ara m'anam a la costa oest mm. amb en Tupac Shakur. Han triat el tema Got Aquest Mind, que en realitat en realitat no, no, no el seu, estenem de però sí que es veurà que, que vaja, el tema té una atmosfera fresca, estival, eh, i en el seu moment va ser molt polèmic. Eh, el tros d'en Tupac va ser, va ser molt polèmic, bàsicament per les referències que conté a la delinqüència organitzada, a les bandes, etc. No? La frase «Mind on my money, money on my mind» ha estat repetida una vegada i una altra a eh, desenes i desenes de, de temes en totes les llengües. Eh, de fet, no només això, sinó, sinó el que diu a continuació, trobarem referències de per tot en els artistes que, que ja han seguit. És tot un clàssic, és estiu i avui sona crema. I gotta get mine. You gotta get yours. I gotta get mine. You gotta get yours. I gotta get mine. You gotta get yours. I gotta get mine. You gotta get yours. I gotta get mine. You gotta get yours. I gotta get mine. You gotta get yours. I gotta get mine. You gotta get yours. I gotta get mine. get yours. Hey, yo, I'm smooth as a wanna be. Step to me, use a goner, G. Oh, that's the way it is. Hell yeah, and that's the way it's gonna be. Wow. Buffing up on the deck and drinking mad brew. Taking names and that's after that, I'm kicking ass to breathe. Time to flow. Can I get a rhyme to go? Hell yeah, Pac, and I'll sit back straight up, design it slow. They used to see a young brother come up another punk, run up, he'll have to get his gun up, cause uh, I ain't taking no shorts. Like a Newport Ford exploding the floor like Jordan exploding on the hoop court. And I don't wanna be, I don't wanna be nothing like Mike, cause even Michael's life gets an itty bitty, what trifling. And when you in the spotlight, you get um jock, right? But you're not snot tight, huh? Bucking anybody trying to take mine. When will they realize I'm straight out to get mine? Gotta get mine. You gotta get yours. I gotta get mine. You gotta get yours. I gotta get mine. You gotta get yours. I gotta get mine. You gotta get yours. I gotta get mine. You gotta get yours. I gotta get mine. You gotta get yours. I gotta get mine. You gotta get yours. I gotta get mine. Your block. Get yours. I keep my mind on my money. Money on my mind finger on the trigger, hand on my nine. I'm smoking blunts and skunk, putting holes and pumps and only underground funk pumping out of my trunk. Live the life of a hustler high till I die. Giving them papers, making papers. Miss me with lies, bitching me living out my life as a buster. I'd rather pop off a shot from my clock and blast all the suckers. I live a thug life, maybe I'm hopeless. Choking on Fendo, trying to keep my focus. Don't let the punk cowards worry me. Keep the fame, I'm true to the game till they bury me me game, so I'm hustling. Pour out some liquor for my homies, Tupac are still struggling. My homie Breed knew the time, whether it's rhyme or crime. I gotta get mine. I gotta get mine. You gotta get yours. I gotta get mine. You gotta get yours. I gotta get mine. You gotta get yours. I gotta get mine. You gotta get yours. I gotta get mine. You gotta get yours. I gotta get mine. You gotta get yours. I gotta get mine. You gotta get yours. Tell me, can you measure the amount of applause I keep getting? Every time I pick up a mic and start spitting, the sidewalks in New York and start bumping, jumping around with my homies in the pound, and I'm down to the fullest. Now see me break that ass off proper. Did I shock you? Cause I got you in my pocket again. You knew Jackson, you Jacks, who knew me and my homies when I used to run it way back when. I boasted and roasted and coasted to the pinnacle because of what I do with a pen. It's vernacular precision connected two lines in this division. Plus, when I add loops and flutes, it's guaranteed to sell like prostitutes. I never had a love for those who put it blunt. They want me in the back, but see, I'm in the front, don't front. And really, I don't even reply. Pull yourself together as you pass me by. I'm on a whole nother level, and those that's left. I told you before, you can keep it to yourself, divide so many people lied to have. It's funny what a young brother does for math. I got fractions caught up in my everyday actions. Point equal to your real satisfaction. Fucking anybody trying to take mine. When will they realize I'm set out to get mine? Gotta get mine. You gotta get yours, Bunham. I gotta get mine. Yeah, you got to get yours. I got to get mine up. You got to get yours. I gotta get mine. Hey, get yours. Yo, Breeze, rocking the house. You know what I'm saying? that real live stuff, you yeah. know what I'm saying? 1993. You gotta get yours out here. Well, get mouth yours. don't get fed, boy. hear me? Yeah. <laughs> get yours. Yeah, All the ah. Get yours. Yeah. That's what you that. Get yours. Yeah. Radio station. I després d'escoltar Costa Est, Costa Oest, Ara sí que tornem en la nostra llengua a un dels grups més consagrats, adversaris. Diria que encara no havien sonat adversaris, no? Eh, sí. Quin? Quin el primer programa van posar una. Mm, ah, doncs pensava... Bueno. Que sí. Però tampoc els hem, els hem exprimit molt, que ho haguéssim pogut fer i no ho hem fet. No, en tenim ser millors, encara les tenim a l'estinter sí, sí, sí. i tard o d'hora sonaran. Sí. Però ara posarem un tema seu, la il·lusió és el finiquito de les ganes, eh, d'adversaris amb la col·laboració d'en Mickey, eh. que en Mickey és un personatge bastant misteriós, no? Sí, és dir, no... des del primer moment ens va encantar, me'n record me record quan va sortir eh, l'àlbum, que varen, ho varen comentar tu i jo, i aquest Mickey, no, no, la veritat és que hem cercat per internet, hem cercat bastant no i no, no... no hem trobat pràcticament res, però mos encanta sí, com té, fan aquesta cançó. Té molta personalitat, sí. és a dir, jo sobretot valoraria en el món del hip-hop, és a dir, bueno, se, pot, se poden valorar moltes coses no? en el món del hip-hop, és a dir, quin timbre de veu tens, quines temàtiques toques, tal, però sí que un factor que potser ho engloba totes, tenir personalitat, no? Mm. És a dir, no, no sona a algú altre, és a dir, no, que no diguin aquest tres és que sonen iguals, no? Sí. Pues en Miki jo la veritat és que el trobava que no el podia comparar amb ningú, eh. era un lot, és, eh, supos, un lot que canta en català que no s'assimila a ningú, té té un flow lent, no? és a dir, no, no, no és una metralleta tampoc, va mm. molt a mm. poc a poc i va, va fluint molt. La cançó aquesta eh, que vos posarem eh, és del disc que cada passa del 2009 d'adversaris, per qui no sabíeu que els adversaris, és un grup eh, format per Pau, per Pau Young, que és membre de Batzac, un grup de heavy, per cert, té aquesta varietat. En Rodrigo Lavinya, que és, és un exmembre de Pirats Sound Sistema, que podríem dir que va ser com el primer grup que va posar la primera llosa o va fer el primer trampolí cap a fer hip-hop en català. És dir, Pirats no poden considerar-lo tampoc hip-hop en català, no, però... Mm, però està, està allà. Si no hagués sí. hagut Pirats, hagués costat a lo millor 10 anys més, sí, podríem sí. dir. I després en DJ singular. Uh, curiositats, el seu primer DJ no era un DJ singular, que és actualment, sinó que era un DJ Bell, que ara acompanya uh, el Nota, un altre mm. que també un altre que que canta en català que també té moltes coses a dir, té molt de flow i, I bueno, sonarà, sonarà també i sonarà, sonarà, el darrer, el seu darrer trema uh, que teòricament és la presentació cap al seu nou disc, que també és com un pop passant de talibanes, no... <laughs> se posa una data, no surt, sí, uh, va, sí, sí, sí. va dient que sortirà i no va sortint. <laughs> Esperam, sí. El tema que va fer eh, l'escoltarem eh, en algun programa i la veritat és que està molt bé. Què poden dir també d'adversaris? Poden dir que és un grup 10, en el sentit de que eh, a nivell militant, a nivell de llenguatge sexista, a nivell de musical, no? que també cerca, cerca, potser el primer disc sí que era una mica més pla, més lineal, és sí. amb nosaltres, però a cada passa, des de 2009 i després el nou Fear del 2013, aquests dos discs ja poden dir que són dos grups, hijoperos, que, que inclús gent que no entén el català, inclús gent que pot ser de fora de l'estat, se pot interessar sí. per adversaris. No? I no, bueno, només fa falta veure que la darrera gira de Nakenier que ha passat espanyol eh, adversaris era qui li escenari. obria sí. es, es, es bolos. Bueno, I després de donar-li fer li aquest petit homenatge, passàvem a la cançó. Provaré locura, jo una mica, eh? Prova, prova, nano. No, no. Surto al carrer com si fos la meva vida. Camino mirant a terra perquè el món l'habita. Aixeco la mirada quan em cansen les rajoles. No tinc vida, tampoc tinc hores, no. No tinc un piti, ho sento, no, no, no fumo. Em dic Miki, segur tenim mil coses en comú. Procuro viure el dia perquè la nit la coneixo massa. Quan el sol s'amaga jo l'espero i m'avorreixo a casa. Tic-tac, tic, les agulles criden, la foscor m'abraça, les portes xirrien. Els que morien esperen que m'entrebanqui i els que m'estimen m'inviten birres del paqui Tranqui, t'espero, et faig una perdi. Baixeu ràpid, no sigui que la set se m'encengui. Tengui, tengui, tengui, falti repe. Així conto les vegades que he vist al carrer i sé que cada cara que em miro la recordaré encara que acabi fent el primo. Una més a l'àlbum de les ànimes nocturnes, una més dins la millor de les fortunes. Instint de GPS, viure sense pressa, recordant el que tinc darrere i mirant endavant, perquè només el temps sap què serà de nosaltres. Cuida del que tens si no vols perdre el rastre nostra. Merda els pantalons, tallats pels mitjons, vaig amb dos cabrons. Un dia més a la nostra trista vida, ploro amb el xuzon, ric si estic triston, serveix-nos Final de mes a la nostra trista Baixo el carrer com si fos la meva vida Perfum de criptonita, de la millor collita Tinc la sospita, avui per fi Un dia normal com una cadena Però si Ja sortíem el dimecres quan sortíem el dijous I eren nits mediocres passejant espermatozous La lluna busca fortuna entre la fauna Amb birra de llauna al parc Se'ns fa tard, ara els col·legues ja no es fan un truc Busquen aixopluc i queden al Facebook Jo fora, per la vida en autostop Amb el Mic i el Bel i el Pau i el somriure de xarop I se me'n fot el que puguin dir de mi Faig birres amb Navy Dax, el Road i Flies amb Booker D Manzanita que no em falti, em peto la guita en discos edito sense royalties. La vida és com un petit suís trist, llepes la tapa, te la menges i acabes sucant els dits. El Mickey va va en un plis, se li canvia la cara com el guitarra de Kiss. Jo sóc l'imperdible Parker Lewis, a mi m'agraden les camises, els mojitos i els daiquiris. El Pau especialista en guiris, i és que som els amos, nen, un miris per on tu miris. Merda els pantalons, callat els miris bitxuts Vaig amb dos cabrons Un dia més a la nostra trista vida Ploro amb el xuzón Ric si estic tristón Serveix-nos Final de mes a la nostra trista vida L'últim del garito i el primer de la Biblio Mastilio, un clàssic com Chicho Sibilio Un milió de bolos acompanyat d'un Kaiser buscant que t'envesteixin com a closer Viure en una city de bengales m'encanta Amb el puny dret apretat i la mà esquerra xantanta Vicky Cristina zona hermètica, aguanta El Mickey és un senyor, pija, part el whisky amb Fanta Surto al carrer com si fos la meva vida Tots van de Tarzan però mimxant a la xita I en lloc de marcar passos duc una tirita Pels cabassos de vegades quedo masticat un mite I pregunto a l'aire com es pot ser tan cínic Per ser un fill de papà i anar de bitnic Cauen els quintos com el dòlar i sangra al cap d'un guiri que redol tableja pel sonar Xanant el amb Talib Quelli, casus belli Has tornat a enxufar la peli de Melí Sort que he pres a prendre l'aire com a norma Per cert, el teu nen em deixa verd i perd les formes Tranqui, ell també pot passar l'escombra Ja sap com d'humiliant pot ser voler fer-nos ombra La cambra de penombra em cap tindre per parir cada cogombra I deixar la vida per setembre Merda els pantalons, trallats els mitjons, vaig amb dos pra três, tá passar amb, eh, en Coltama. Eh, Coltama és el germà d'en Frank T. En Frank T eh, va estar, bueno, directament no va estar, però sí que va estar està dins l'entorn de CPV, del Club de los Poetas Violentos, feia moltes col·laboracions, va gravar el seu primer disco una o dues cançons, és a dir, ell sempre diu que no hi va estar, però bueno, formava part de tota aquella colla de Mesui, Nafri, eh, Kamikaze, tot aquell rap primer, no, des primers RAC que se va fer en castellà a Madrid als anys 90. I en Coltama és el seu germà partit que varen intentar imitar un poc també el concepte de CPV i se varen dir ve, eh, verdaderos creyentes de la religió del hip hop, VKR, sí. que varen venir uns anys més tard i que també hi havia un altre germà, que ara no me'n recordo el seu nom, però d'en T, també ficat en el grup, i bueno, va ser com la seva, la seva, prova, de, la seva prova de foc, no? és a dir, a partir d'aquí ja, bueno, alguns ho varen deixar i en Coltana va continuar fent discos. Té un estil de rapejar molt curiós, no s'assembla massa a l'enfranter, l'enfranter podríem dir que fa eh, líriques molt conceptuals i enrebaçades a vegades, sí. inclús prioritzes missatges a rima i eh. en Frank i en Cultama podrien dir que és més gangsta sí. o més de frase senzilleta, paraula, sí. rima i més sí. s'amolda molt a l'Eixample. és a dir, sí. a partir d'ell ell intenta transmetre més aquesta sensació. Curiositats, perquè avui estem dient curiositats, però no estem, no estem dient tantes com en altres programes, que potser han estat més farcits. Curiositats, qui és en T i qui és en Cultama? És el fi d'un traductor que està al Zaire, eh, l'actual República Democràtica del Congo, que va ser el mític reporter que va eh, bueno, va fer de reporter del combat d'en Muhammad Ali i en George Foreman. Oh, mira. Que, com que li varen prometre que aniria a Estats Units just després d'aquest combat, <clears throat> perdó, eh, va anar a l'estat estat espanyol a, fer-se els papers, però en el darrer moment no va aconseguir la nacionalitat, nacionalitat eh, americana i va haver de quedar-se a l'estat espanyol. És a dir, que podríem dir que en Cultamay i en Franté formen bastant part de la història contemporània sí. i també eh, de retruc eh, com una casualitat, no? Eh. perquè és bastant curiós que com que no va aconseguir son pare aquell, allò que li havien promès, bueno, pues, va, va fundar una família a Madrid i els seus dos fills no van tenir altra més corolla que muntar un grup de hip-hop a les anys 90 i són una mica espioners pioners. No? Sí, de fet, crec que és de, de lo primer de lo primer. Jo no, me sona haver llegit alguna banda que van eh, trobar el hip-hop a base d'escoltar de, eh, ràdios que sonava en una base mm-hmm. americana, mm. sí, sí, sí, sí. De, de, una base militar americana de, de Torrejón de Ardoz, pot ser. Sí, sí, sí, sí. deien que aquells americans eren la gent que movia cintes eh. i els primers CDs de hip-hop i... Potser de finals dels 80, no? Sí, això sortir el documental de Spanish Players 2 sí. i eh, uh, bueno, fet interessant que farà Graci eh, uh, sortia en Frantè en aquest documental i va comentar eh, uh, de, Bueno, i és hop ara tots són gorretes, tots no sé què, però en aquella època era combat. Sí. Era anar de negre, era actitud, era concerts, i el concert de hip-hop, els quatre que havia l'any, acabaven a hostis, eh. venia el pitjor de cada barri, <laughs> és a dir, era posse, però tothom havia de, de donar com, bueno, això és la nostra moguda, el nostre, i sí. anava a muerte aquí, saps? Sí, sí, sí, sí bueno, pues, sense més preàmbuls, vos posam, bueno, primer la presentant, que anam a Pinyon, sí. eh, Nacional e Importación, des de 2006, eh, Nacional e Importación, eh, d'en Cultama, en solitari. En aquesta cançó eh, apareix també la Mala Rodríguez, sempre fent els seus fabulosos eh, Ai, ara no m'ho sortirà. Uh, Estribillos. Estribillos i en Zarman, que normalment és el seu DJ, però de tant en tant baixa, agafa el micro i fa algunes rimes. Sí. Que personalment també ho fa bastant bé. Sí, és a dir, sí, troc sí. que s'ha moldar bastant en aquesta cançó, que també té un component d'estiu bastant interessant. Mm. Sácale un trago que ya estamos, nos vamos, me pongo todo fino. Abre esa botella que me traje del chino. Sí que ya voy perjudicado y no atino. Borrachos pesados no queremos aquí, no. En toda esta semana no he sentado la cabeza. Deberían hacerme en el hígado limpieza. La resaca termina, otro ciego empieza. Y al revés con mi cubata y mi cerveza. Cómo se traga con tanta destreza Cuando suene club, club, chavalita reza Porque pierdo los papeles, pierdo la vergüenza Tú siéntate, espérame, ten paciencia lo reconozco, el alcohol me pierde, más que nada porque este paso ya tendría que ser de alcohólicos crónicos hasta que me dé. No sé cuánto tiempo más me aguantaré de pie. Cerveza y analgésico, barato, mala racha, papi, y pa' pasar rato, paloma, rata, gato, algo bonito como yo. Pa' empezar día el gran Kurtama, aún nos queda la esperanza, ciencia y fe. ¿ah? ¿Quién lo diría? Hay manchas que no las quitan ni la lejía. En este trazo y la lejía, la alejía corrígeme, yo me corregiría. Independiente, libre, habla, habladuría. Mi testigo eres tú, sí, porque en mí confía. Mi casa está en la mente del que vive en penitenciaría. Te lo regalaría, pero un regalo es un regalo, conservarlo es sabiduría. Voy a darle la vuelta, te acabará gustando, después podrá llamarme consentía. Voy a dejarme llevar por el licor, a los muertos. aprender a Clean, clean, yo, ¿qué pasa? Otra noche de fiesta. ¿Te acuerdas de la última? Volvimos a cuesta. Pasto morado, desacostumbrado, tal vez al baño vas muriendo por la boca como el pez, pero en esta vida para todo hay remedios. Y llamas a tu amigo ese que tiene los medios, alcohol y decibelios, es lo que buscas, Nel. No me cuentes tus problemas porque ya se ven. Ven, ven, chiqui, ven, que ahora estoy meloso. No te acerques a la pista que me pongo celoso. Delgada es la línea que separa al rabioso del hombre que te conquistó cariñoso. No soy ese baboso al que tendrás que evitar. Me gusta colocarme en el lado verde y levitar, no la voy a liar, no voy a vacilar solo voy a tomar importación o nacional. Posiblemente seamos los más fumados de España, pero siempre hay tiempo para la penúltima caña. Nacional o importación, no me pongas garrafón, cabrón. Tengo un boquete en el bolsillo del pantalón. Mi camarera bien sabe que bebo todo a piñón y que salga, se me cae hasta el cinturón. Robert y María haciendo botellón. ya, Cupón, boquillas de cartón, Madrid o Torrejón, jamón, ron, ocupo tu rincón, tron. Como todo lo bueno, esta botella se acaba. Nos vemos a la próxima hora, recoge tu baba. ya Tu próximo after hour será un tal tama. Hay marihuana, borrachos de periferia. Gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Voy a dejarme llevar por el licor, aquesta base d'estiguet, així, amb espionat, que fa moltes... Bueno, transmet molt una atmosfera que nosaltres amb aquest programa avui volíem transmetre, no? És a dir, volíem transmetre ones, olor a sal, és a dir, que no totes les cançons tampoc fossin chill out, ni, ni res sí. per l'estil, no? Però, però que mm, allò que s'estiu a vegades tot ho enfoques d'una manera, doncs pues, que totes les cançons eh, els artistes l'haguessin enfocat d'aquella manera, no? En algunes poden haver acertat més, en algunes altres ser molt feia més il·lusió posar-la, <laughs> sí. no? I no tant si, si casava o no casava, però bé, eh, això, això era el programa d'avui, de eh, ara que ve l'estiu, que ja, ja estem bastant ficats en l'estiu, però bé, mm. ara, ara que ve. Ara passarem, tornam una altra vegada a la costa oest, en NWAL, ell, Uh, eh, Niggas with Attitude. La eh, traducció en català seria uh, negretes? Mm, negres amb actitud. Negres amb actitud, però sí que nigues té aquest component sí, de sí. negre... La traducció seria ne negrat en castellà, en català no, no hi ha un terme tampoc. No hi ha un terme. I, uh, està aquesta... bé que no n'hi hagi. <laughs> està bé que no n'hi hagi. aquesta cançó se diu Express Yourself, uh, expressa com tu vulguis. És del seu disco més famós, Straight Out Compton. És un grup que va néixer el 1982, dels precursors del hip-hop, però sí que han d'entendre que no és fins al 1800, 1988 fins al 91 que sí. peguen s'embranzida forta. Ho deixen per mal rotllos, eh, en aquest grup, a veure, feim un repàs, hi ha en Arabian Prince, en DJ Yela, en Dr. Dre, en AZ, en eh, Ice Cube i en MC Ren. Eh, si coneixeu eh, el hip-hop en anglès, eh, d'Estats Units, eh, dins de eh, la veritat de noms que he dit, hi ha pesos pesats. Sí. Vull dir, eh, Dr. Dre és el productor de mm, de Eminem i productor, bueno, de tants més. Ara, ara l'altre dia vaig veure en French Montana, que l'han posat avui, que també en Doctor Dre estava allà produint-li sí. base, que també segur que li agrada fer moltes bases. Nay-Z, que era un... Neisy, sí. Neisy, que era un, un joven prodigio que sí. va morir, va morir molt, molt, jove. molt, molt jovenet. I Nice Cube, que Nice Cube. també recordareu que bueno, seves entrades i sortides i en el món del cine. Sí. Va, entrar, va fer la seva pel·lícula més jovenet, eh, um, Boys of the Hood, mm. Los eh, Chicos del Barrio, del barrio. que, bueno, uh, me'n recordo quan vaig veure mm, el documental de 10 anys de l'Odio, sortia el director i deia que la pel·lícula que li havia influït més a l'hora de crear l'Odio era Los Chicos del Barrio. Mm. Vull mm. dir... És que tenen un... Sí era una frase molt honesta seva, evidentment potser l'Odio té un, està més ben acabadeta, té un caràcter estètic més pronunciat sí. i no tan comercial com pot ser Los Chicos del Barrio, però sí que és interessant. Uh, són els pioners de subgènere musical gangsta, és sí. a dir, són els primers que um, fan alarde, fan alarde dels dobbers, fan alarde dels primers llenguatges sexistes que ja existien en el món del hip-hop, però ells són els primers ja en estandarditzar-los i, i dir, sí, són gànsters, passam drogues, vivim en barris de mala mort, però i què? També sí. farem bona música i, bueno, i ho varen demostrar. També eh, la cançó aquesta eh, té un videoclip molt interessant, eh. és a dir, eh, NIWA, eh, la veritat és que sempre fa videoclips, o sempre va fer videoclips molt interessants, la d'Estrella de Compton també és un pedazo de videoclip que fa molta... bueno, que és molt agradable, té un dinamisme, mm. té un... que no sempre el hip-hop sap casar, no?, això de sí. fer bon videoclips, fer bones cançons, a vegades li costa, Bueno, i bé, sense dir res més, passam en aquesta cançó excepcional. Yo man, it's a lot of brothers out there flaking and perpetrating but scared to kick reality. Man, you've been doing all this dope producing. You ain't had a chance to show them what time it is. So what you want me to do? I'm expressing with my full capabilities, and now I'm living in correctional facilities. Cause some don't agree with how I do this. I get straight and meditate like a Buddhist. I'm dropping flavor, my behavior is hereditary. But my technique is very necessary. Blame it on Ice Cube, because he said it gets funky when you got a subject and a predicate. Add it on a dope beat, make you think. Some suckers just tickle me pink to my stomach, cause they don't flow like this one. You know what? I won't hesitate to diss one or two before I'm through, so don't try to sing this. Some drop science, well, I'm dropping English, even if Yella makes it a cappella. I still express, yo, I don't smoke weed or cess, cause it's known to give a brother brain damage. And brain damage on the mic don't manage nothing but making a sucker in you equal. Don't be another sequel. Spread yourself. subject because they like to follow the words, the style, the trend, the records I spin again and again and again. Yeah, you're on the other end. Watch a brother blend dope rhymes with no help. There's no fessing or guessing while I'm expressing myself. It's crazy to see people be what society wants them to be, but not me. Ruthless is the way to go. They know. Others say rhymes was fail to be original, or they kill where the hip hop starts. Forget about the ghetto and rap parts. Some musicians cuss at home, but scared to use profanity when up on the microphone. Yeah, they want reality, but you will hear none. They'd rather exaggerate a little fiction. Some say no to drugs and take a stand, but after the show, they go looking for the dope man. Or they ban my group from the radio here in WA and say hell no. But you know it ain't all about wealth, as long as you make a note to spread. start fessing, I got a Smith & Wesson for you. I might ignore your record because it has no bottom. I get loose in the summer, winter, spring, and autumn. It's Dre on the mic getting physical, doing the job. The WA is the lynch mob. It's a macabre, but you know you need this. And the knowledge is growing just like a fetus or a tumor. But stay funky like this, I'm doing damage. Your armor be too hyped and need a straight jacket. I got knowledge and other suckers lack it. So when you see Dre, a DJ, on the mic, ask what it's like. It's like we're getting hyped tonight. Cause if I strike, it ain't for your good health. ara m'ho anem amb un tema que és estiuenc per definició. Summertime de Dead Press, Summertime, estiu, no? Uh, ho diu el, el mateix títol. El tema és que en aquest tema ells el que fan és explicar com ells entenen l'estiu. Uh, eh, li donen eh, la seva visió particular. Celebracions, retrobades amb amics i familiars, mm, vida en el carrer, en el barri i, i no queda aquí, sinó que està ple de referències un poc eh, en el seu pensament. Surt, eh, ho dic sobretot per qui no ho heu vist, mireu el videoclip perquè també està molt bé. Eh, surt el tema del vegetarianisme, eh, el tema de la vida en el barri autoorganitzada, soci autoorganitzat, no? un poc aquest rotllo a respecte a la dona, eh, també surt eh, aprofiten un poc un tema més tranquil, no, no tant mm, canyero com altres temes més polítics que tenen, però per ficar també un poc el seu missatge i donar-li pues, aquesta... que ells soci també eh, l'entenen que pots, pot fer de forma, de forma alternativa. I sense més preàmbuls, vos deixem en Summertime de Dead Press. The fan don't work, but the window will. Boombox propped in the windowsill. Young homie on the court with the b-ball skills. It's all kinfolk here. You can tell by the endo smell. Street ball dreams are going to the NFL. Partners coming home from in them jails. Leaves blowing in the cool breeze. Drive in movies. Pop the top. Wave high to the QTs. Ooh wee, it feels so good in the summer sunshine on your skin. How you doing, pretty woman? I like to have a good time and you beautiful. We should link up, do something unusual. Catch a musical, maybe some dinner too. Take a ride to the coast and enjoy the view. Pop a bottle, a little cabernet. Every year this time we like to celebrate summertime in the city. Summertime in the city. Don't have to wait. swells from the heat. The sweet smell of frankincense and myrrh from the street vendor ducking police. Millions of pieces from the same puzzle, same struggle, new generation. A nation inside a nation, a city inside a city. Everybody is ready in their eyes. I can see a new horizon. The urban sunset, the lights in the projects. Protect young mothers with welfare checks. Gamblers place bets on the World Cup. Mothers curling up their daughters' hair, headed to the kitchen. Yet nothing better than a summer celebration. Winners on vacation when it's hotter than July. I'm back on that pavement. Remember back in the days, house parties in the basement. We was jamming to the radio station. The DJ would play that one jam that would make all the girls dance. Everybody in the hood would attend. I didn't think it ever would end. Bugging out, just me and my friends. I wanna do it again. Don't have to wait for holidays. my sun salutation. Give thanks, starting out the day in deep meditation. No work, no school, no shirt, no shoes. Today, all I gotta do is go to a barbecue. Fire hydrants is waterfalls. We at the fruit stand with food stamps, watching little sis do a new dance. Babies being born, new parents so happy. Little nappy head soldier look just like his daddy. Welcome to the hood, little homie. What it do? When you look up in the sky see the sun, that's you. Summertime. Ho vàrem dir en el programa anterior, que faríem un poc de repàs de com va anar el concert de Lleru de Damallà, Uh, fa, no me'n recordo el dia exacte, però fa un parell de setmanes a la sala Gremi i, i el farem, i el farem aquest repàs. Jo primer dic la meva, eh, personalment Uh, m'agrada molt, m'agrada molt. En Gero està... se conserva molt bé, sí, sí. du molt d'anys allà a primera línia, però també sense haver quigut amb, fer coses massa comercials, sense haver-se venut, en poques paraules. Exacte, I així el vaig veure jo, en els gremis, la veritat. Eh? Uh, per meu gust, pintura massa curt, el concert, o què trobes, Jaume? Jo crec que va ser massa curt, no? És a dir, i sobretot també, a lo millor un concert que t'està agradant molt, que de cop eh, se te faci tan curt que no duri ni mitja hora, es <laughs> que no bueno, pues, eh, te fa adoptar de si ell venia aquí a Mallorca a la sala assaig o venia a fer vacances, eh. de vacances i també, pues, mira, faig un concert. I el que denota més aquesta sospita és que després va punxar dues hores. Saps? Això no li va saber greu, però sí que la mitja hora d'aquella de hip-hop eh, a seques i ja està. El que sí que m'ha fet molta gràcia, que tu ja ho has comentat, que anava amb molta energia. És a dir, no, no va pujar, va cantar i va baixar, sinó va pujar, va xerrar, va intentar interactuar amb el públic, va dir com ho ve, de, va tocar tots els seus temes clàssics, no sí. se va fer rogar, no, no va cantar coses noves, no, no, no, va dir jo faré eh, breu, intens i lo de sempre. Sí. Eh, coses noves que la gent volia i les coses antigues que la gent volia. Bueno, però coses bones també, el concert era barato, per tenir tota una llegenda com és ell, una persona, un rapero de la Golden Years sí. que de Crooklyn, no? de sí, Brooklyn, sí, vull, dir, com diria, <laughs> vull dir, sí, sí. Uh, s'agraeix, sí, sí, sí. però sí que um, agradols, sí. agradols, de podria haver estat i, bueno, sí. tenim el que tenim i ja està bé, però sí, sí. Mm, allò de que potencialment podria haver estat algo més, sempre te quedes com a sí. mal... Bueno, sí ja poden dir que l'han vist. Sí, <laughs> sí, I se va cas que es a butxaca, vaja, això, que dius tu. Bé, eh, aquest crema se va quedant sense temps i és per això que sense gaire més preàmbuls vos posem el darrer tema. És de Wiz Khalifa i se diu The Thrill. Eh, el volíem presentar un poc més, però ja vos deim que se mos acaba, se mos acaba el temps i segurament un altre programa podran dir més coses d'aquest jove nord-americà que està sonant moltíssim darrerament un dels seus temes amb més energia i ara que venen ses verbenes mos vena perfecte. it's love, but to me it's looking counterfeit. I get done with one and move right on to another bitch. yeah. Uh, college educated, she graduated. Any bill she can't front, her parents paid it. The show was far. You the only one with a car out your girlfriends. But being that she's a big fan, of course she made it. Most girls wanna hide the fact that the thrill they chasing. But you just wanna get drunk tonight and fuck someone famous. So I just name a time and a place and your game for it. Value player, hotel room, meet you there. traveling the world. Will I see you back? <laughs> Trying different drugs and girls. Yeah. We are always running for the thrill of it, thrill of it. Always pushing up the hill, searching for the thrill of it. all out, all on out of there. Or like just turn it down, and then I'ma um, probably just go back and double yeah. another one of them high ones. One of them shits to be like real airy, uh. fucking dreamy and shit. Wake up drunk, go to sleep fucked up. Fucked up. We both amazed at what we just done. Just done. Mixing drinks, none will regret this. regret this. Ain't been asleep yet, room service bringing us breakfast. breakfast all this money, darling, what else is left to do? But smoke and enjoy my presidential view. Got a swimming pool in my living room. On stage, interviews, tons of sound, let's consume. We are always running for the thrill of it. That's what it is. Until I drop the next one. So do just that. Don't stop. <laughs> just keep going on. I'm your. I'm stoned. So this is what mixtape number six, seven. I don't know. But uh, good weed still in the building. bitch still hitting me on whatever it is I use on the computer these days. Everything's going how it's supposed to be. Cinema, literatura, sèries, videojocs, humor i molt més ho pots trobar a Cultura 77. Cada dues setmanes al blog de Ràdio 77, 77.wordpress.com